Yo me despierto solo y vacío sin ti. Tú eres mi reina y si te vas, prefiero morir. Ya no más, ya no aguanto más. Te pido perdón si te fallé. Dame otra oportunidad de solo verte. Eh, eh, eh, quiero tenerte conmigo siempre oportunidad oportunidades, tan solo verte, Eh, eh, eh. Quiero tenerte eh, eh, eh. conmigo siempre. Solo dame otra oportunidad. Solamente quiero un chance, un par de minutos para que alcance a poder recuperar este romance, volver a vivir en la luna Tiempo que nos vivimos y darnos el amor que no nos dimos. Yo contigo me sentía que podía conquistar el universo. Converso con Dios y le escribo versos a ver si me responde. Me diga la hora del lugar y dónde para llegarle volando donde tú te escondes. Que yo sé que muchas veces sientes que se vira el mundo. En el amor todo te sale al revés. Yo sigo aquí esperando y muero por solo un segundo de poder tener tu cuerpo otra vez y tan solo verte. Eh, eh, eh. de tan solo verte. Eh, eh, eh. Quiero tenerte eh, eh, eh. conmigo siempre. Solo damos otra oportunidad. Uh, uh, uh, oh, oh, oh, oh yeah, No sabes cómo te extraño. La soledad me ha hecho daño. Uh, se oh, profundo, segundo a segundo Sentir cómo se paraliza el mundo cuando tú me tienes cerca de ti, yo te tengo cerca de mi cuerpo. Siento que los problemas están resueltos, me conoces hace tanto tiempo y hace tanto siento que para seguir solo prefiero estar debajo del cemento. Que descanse pa' mi alma con todos mis sentimientos. Desde las nubes voy a chequearte en todo tu movimiento. Yo tu ángel guardián y tú la reina de mis días, la dueña de mis noches largas y mi fantasía. Mientras tanto voy a seguir alucinando con tenerte, esperando que un día tenga la suerte de pasa, mami? ¿Ahora embarazaste a una en Ecuador? ¿Cómo que embarazó una en Ecuador? ¿Qué es eso? Todo el mundo lo está diciendo. Los periódicos, las revistas, la radio. Fíjate de eso, tú yo nunca he ido para Ecuador. siempre hay algo, mano, siempre. No puedes vivir pensando lo que piensa la gente, la gente siempre va a hablar mierda. Es demasiada presión, José. Tú sabes lo que hay, yo siempre estoy en el estudio, yo no hago más nada que trabajar, mami. No puedo, pa. ¿Cómo que no puedes? No puedes, ¿qué es eso, chica? No solo verte, eh, eh, eh. quiero tenerte, eh, eh, eh. conmigo siempre, eh, eh, eh. solo damos otra oportunidad, eh. tan solo verte, eh, eh, quiero tenerte, eh, eh, conmigo siempre, solo damos otra oportunidad. Uh, oh, oh, oh. y no sabes cuánto te pienso, no tienes idea de cuánto te extraño. Solamente quiero otra oportunidad. El Prince, el Mueca, Bobby Music, White Lion. Rock los